svoga glavnog cilja na Dunjaluku. U prošlom poglavlju bilo je govora o vrijednosti vjerovanja u Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću. Odnosno da svojim srcem i svojim jezikom i svojim dijelima svjedočimo da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja te da mu nikoga ravnim ne smatramo. I u tom poglavlju bio je spomen jednog kuranskog ajeta i četiri hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kroz koje su spomenute vrijednosti da onaj koji bude na spomenuti način vjerovao u Allaha svojim srcem, jezikom i dijelima, u tome ustrajavao i svoj život skončao na tome da će biti od sigurnih stanovnika dženneta. Da će Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti džehennemskoj vatri da ga dotiče. Nakon toga došlo je treće poglavlje kojeg je autor naslovio Babun men haqqaqa tevhid dehala al džennete bi gajri hejsab. Ili kako bi se prevelo ko istinski ostvari ili koji ostvari potpuni tevhid, ući će u džennet bez polaganja računa. Ko ostvari potpuni tevhid ili ko istinski sprovede tevhid, bude na istinski način vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala na potpuno najpotpuniji način ući će u džennet bez polaganja računa. Dakle, I u ovom poglavlju se govori o vrijednosti vjerovanja u Allahu jednoću. Kao što se govorilo i u prethodnom. Zašto onda autor ajet, odnosno dva ajeta i hadis koji će spomenuti u ovom poglavlju nije spomenuo u prethodnom? Kada i čuli ste samo, poglavlje govori o ulasku u džennet. Međutim, ne bilo kakvom ulasku u džennet. Zbog toga je autor izdvojio i spomenuo posebno ovo poglavlje. Ha. Dakle, ovdje se ne govori o bilo kakvoj nagradi. Ovdje se ne govori o ulasku u džennet. Već se govori o ulasku u džennet bez polaganja računa. Odmah. Nakon proživljenja, nakon iskupljanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala, bit će skupina koja će ući u džennet bez polaganja računa i vidjet ćemo kroz hadis bez kazne. Neće biti kažnjavani, ama baš nimalo. Niti u Berzehu, kaburskom životu, niti sutra na drugom svijetu u džehennemu. Ući će u džennet bez polaganja računa. Dakle, ovo poglavlje govori o posebnoj nagradi. I isto tako govori o posebnim dijelima. Isto tako govori o posebnim dijelima. U prethodnom poglavlju, ako me možete pratiti, bilo je govora o osnovi tevhida. Ko bude imao kod sebe tevhid i sačuva se širka. A ovdje govori o potpunom tevhidu. U prethodnom poglavlju je govorio o obaveznosti tevhida, o obaveznom tevhidu. Znači da si daleko od širka i da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog svim vidovima ibadeta. Ovdje se govori o potpunom tevhidu jer je riječ o posebnoj nagradi. Posebna nagrada ne može se postići osim sa posebnim dijelima. Posebna nagrada ne može se postići osim sa posebnim dijelima. Pa je zato i naslovio poglavlje ko ostvari potpuni tevhid. Ući će u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Šta znači ostvariti potpuni tevhid? Znači, ovo poglavlje i tekako bitno. Doće i druga poglavlja koja su bitna. Ali ovo zaslužuje da se uzme olovka i da se piše. Ili barem da se pokuša zapamtiti, a ako trebam crtati, ja ću nacrtati i reći ovo, ovo, ovo da se zapiše. Ovo je poglavlje i tekako bitno. a i oni koji gledaju na ovakav način da se ostave lajkova, bolje da prihvate oloku. Ostvariti potpuni tevhid znači na najpotpuniji način ostvariti dva šehadeta, la ilaha illallah muhammedun rasulullah. A potpuno ostvariti ova dva šehadeta, la ilaha illallah muhammedun rasulullah. Dakle, da svjedočimo da nema istinskog Boga osim Allaha. A on jedini zaslužuje da se obožava i da je Muhammed Allahov poslanik. Istinski ostvariti ova dva šehadeta znači troje. Ostaviti se troga. Znači udaljiti se od ovoga troga, od širka. Svakog vida širka. I malog i velikog. I jasnog i skrivenog. Ko se udalji od širka, svakog i malog i velikog i javnog i tajnog ostvarit u potpunosti prvi šehadet. Svjedočenje da nema istinskog Boga osim Allaha, jer mu ni u čemu nikoga neće pripisati. Ni tajno, ni javno, ni u malom, ni u velikom. Drugo, da se ostavi svake novotarije i svakog grijeha. Ovo nije lako. Ostaviti se svakog vida širka, i malog i velikog, i javnog i tajnog, nije lako. Svakome naleti i vidjet ćemo šerijatske tekstove koje će spomenuti autor u ovom poglavlju, vidjet ćemo da to nije lako. Ostaviti se svakog vida širka i ostaviti se svake novotarije i vidjet ćemo kroz kuranske ajete koje autor spomenuo i hadis pogotovo da se promiču kroz sve te i ajete i hadise promiču se tri stvari. Srce, jezik, djelo. Srce, jezik, djelo. Dakle, da se ostavi širka i srcem, i jezikom, i djelom. Da se ostaviš novotarije i srcem, i jezikom, i djelom. Nema nešto se kaže novotarija, nema dokaza, pa ti kažeš, nema smetnje. Nema. Ono za što nema dokaza, nema potvrde u islamu, to je novotarija. Druga stvar, da li ta novotarija osobu koja je čini, čini novotarom ili ne, to je drugo pitanje. Ali to je novotarija, nema ništa sa islamom. I ne smije se potvrditi, odobriti niti srcem, niti jezikom i niti dijelima. Hm? I također ostaviti se grijeha i malih i velikih. To nije lako. Ha? Nije lako. Veliki grijeha se čovjek čuva, ali malih ha? i srcem, i jezikom i dijelima. Zato je došlo men haqqaqat tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Ko ostvari potpuni tawhid, u potpunosti se okrene Allahu. Ni u čemu mu ne smatra širka, ne smatra mu nikoga ravnim, niti javno, niti tajno, niti u velikom, niti u malom. Ne pripisuje od sebe ništa njegovoj vjeri. I potpuno se pokorava njemu, ostavlja se svake nepokornosti. To nije ni malo lako. Kao što rekao, ostavljanje širka, time se ostvaruje prvi dio šehadeta. A ostavljanje novotarije i grijeha ostvaruje se drugi dio šehadeta, odnosno Muhammedu na Rasulullah. Govorio sam ovdje da svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači prihvatiti sve ono sa čime on došao, ispostavi se da je vjerodostojno, zabilježeno, raditi ono što je naredio, ostaviti se onoga što je zabranio i ne obožavati Allaha osim kako ga je on obožavao. Hm? Dakle, klonti se svih notarija. Na ovakav način se ostvaruje potpuni tevhid. I na ovakav način se postiže ova posebna nagrada, da uđeš u džennet bez polaganja računa. Zatim autor je izdvojio ovo poglavlje posebno. Nije ga pripisao, nije šerijatske tekstove spomenuo u prethodnom poglavlju, da ukaže dakle na te tri vrste muvahida, tri vrste vjernika, na muslimane, mu'mine i muhsine, odnosno oni koji imaju osnovu tevhida, oni koji imaju obavezni tevhid i oni koji imaju potpuni tevhid. I također kroz šerijetske tekstove koje će spomenuti da ukaže da neće svi ljudi ulaziti na isti način u džennet. Neko će ući odma bez polaganja računa i bez kazne. Neko će ući u džennet nakon polaganja računa, nakon što se budu uvagala njegova dobra i loša djela bude ispitivan, propitivan, a neko će Boga mi ući u džennet i nakon kazne. I nakon kazne. Ha? Pa je autor zbog toga izdvojio ovo poglavlje zasebno. U ovom poglavlju spomenuta su dva kuranska ajeta ili na dva mjesta je spomenuo određeni broj kuranskih ajeta i jedan hadis. Autor prvi ajet koji je spomenuo je sure Nahl, 120. ajet iz sure Nahl, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o Ibrahimu. Ibrahim, alihi salam, je jedan od posebnih vjerovjesnika i poslanika, jedan od peterice najodabranih, odnosno jedan od dvojice najodabranih, kao što nam je poznato, to se uči od malih nogu uči se i u mektebima da postoje ulul azm mina rusul, najodobraniji poslanici. Poslanika, vjerovjesnika je bilo mnogo. Od njih najodobraniji su peterica, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim i Muhammed sallallahu alihi wa ala nebine, sallallahu alihi wa sallam. Ha? Od te peterice najodobranija su dvojica, Ibrahim i Muhammed alihi wa salatu wa sallam a od njih dvojice Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je odabrani. Ha. Spominje Ibrahima koji je bio i Allahov prisni prijatelj, tako? Kaže se za Ibrahima poznati nadimak, počasni nadimak Halilur Rahman, Halilur Rahman, Allahov prisni prijatelj. Zašto je bio jedan od najodabranih? Zašto je imao ovaj počasni nadimak da je bio prisni prijatelj? poznato nam je iz njegovog života mnogo šta. Kakav je bio? Neke detalje njegovog života spominje Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi. Pa kaže u ovom 120. majetu sure Nahl Inne Ibrahime Doista je Ibrahim Kane bio Ummeten Bio je ummet Ummet u Kur'anu Riječ u Kur'anu ummet, dakle, riječ ummet u Kur'anu ima više značenja. Ima značenje naroda. Ummet, poznato i nama, je tako? Muhammedov ummet. Ummet Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Ummet, um, narod Muhammeda. Muhammedov narod. Hm? Ima značenje naroda. Ima značenje vođe. Ima značenje uzora svo to značenje ovdje nalazi se kod Ibrahima. Doista je Ibrahim bio ummet, odnosno, kako se kaže, bio je vođa, bio je uzor i bio je narod. U svoje vrijeme bio je jedini vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je bio predstavljao vjernički narod nasuprot mnogobožačkog naroda. Svi drugi mimo njega. Bili su mnogo bošci, mušrici. On sam u tom vremenu odvojio se od njih i bio strpljiv i bio ubijeđen, pa ga je Allah dželavala učinio ummetom, učinio ga narodom i učinio ga vođom. Kao što kaže u suri Sežde, jel tako Allah subhanahu wa ta'ala, spominjući ove dvije osobine, da ne možeš biti vođa, ukoliko ne budeš strpljiv i ukoliko ne budeš ubijeđen u Allahovu podršku, pomoć, pobjedu. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih činili imame, vođe, postupali su po našim naredbama, bili strpljivi i u našu, pobo, našu pomoć pobjedu ubjeđeni. Pa je bio strpljiv, postupao po naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala, bio strpljiv, ustrajavao i bio ubijeđen u Allahovu pomoć. Kod sebe, kažu, objedinio je svako dobro. Zato je postao i uzor. Zato je postao i uzor i vođa. Bio je vjernički, predstavljao je vjernički narod u svoje vrijeme. Kod sebe objedinio svako dobro. U tome je ustrajavao, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio vođom i uzorom. Pa je svim kasnije vjerovjesnicima, poslanicima naredio da slijede Ibrahima. Učinio ga je vođom, uzorom. Ne možeš biti uzor da se pri sebi imaš loših dijela, loših osobina. Ko hoće da bude uzorit, a bilo je ovdje predavanje, je tako, od šeha iz Mekke, a, mora da kod sebe izgradi lijepe osobine. Kaže qaniten lillah. Bio je qanit. Riječ qanit il kanut ima značenje poniznosti, strahopoštovanja, pokornosti i ustrajavanja u tome. Kanut kaže se ustrajavanje u pokornosti. Onaj koji noću dugo klanja, za njega se kaže da je qanit. Ha? Pa dakle, bio je kaniten lilla, ustrajavao je u pokornosti Allahu. Ha? Klonio se griha, čuo si u uvodu, moraš da se kloniš griha. Ostavio se svih griha. Posvetio se pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Odvojio se jasno od nevjernika. Kod sebe objedinio svako dobro ostavio se nepokornosti, posvetio se Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokornosti i ustrajavao o tome. Hanif, hanifen, inna Ibrahime kane ummeten, qaniten lillahi hanifa, treća osobina. Bio je hanif. Šta znači hanif? Hanif u arapskom jeziku znači okrenuti se ka, od nečega ka. U šariatskoj terminologiji znači okrenuo se od svih drugih ka Allahu jednom jedinom. Pa je Ibrahim alihi salatu sam tada u to vrijeme okrenuo se od svih božanstava koja su se obožavala u njegovo vrijeme ka Allahu jednom jedinom. Dakle, ostavio se širka u potpunosti. Tome se nije približavao, iako svi drugi mimo njega su to činili. Ha? Nije se zavarao kao što će doći jasno u hadisu, nije ga masa, mnoštvo, okupiralo, nije ga odvelo, nije se poveo za, naprotiv, bio je sam. Bio je sam na istini, budi na istini, pa makar bio sam. Ne gledaj u brojnost ovih ili onih, već gledaju ono što slijediš, ne gledaj ko slijedi. Ne povodi se za ljudima, već se povodi za onim što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne gledaj ko slijedi šta, već gledaj šta slijediš ti. Bićeš pitan za sebe, nećeš biti pitan toliko za druge. Ha? Pa je dakle okrenuo se od svih ka Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom volem je kuminil muširkini. I zasigurno nije bio od mnogo božaca. Zasigurno nije bio od mnogo božaca, odnosno i svojim srcem, i svojim jezikom, i svojim dijelima nagirao je mnogo božstvo, okrenuo se od njih i mnogo božaca. Da je autor Nakon ovog ajeta spomenuo i ajete koji dolaze poslije, bilo bi bolje. Spominje se u sljedećem ajetu, 121. ajetu, još jedna osobina Ibrahima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku 20, 121. šakiren li en umi i bio je zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. I bio je zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Hmm? priznavao je svojim srcem i svojim jezikom i svojim dijelima blagodati koje mu Allah ukazao. U sljedećim ajitima poslije Allah spominje pet blagodati koje mu je dao. Pet ha, nagrada koje mu je dao. Nakon što je spomenuo pet osobina, da je bio uzor, uzorit, da je kod sebe objedinio sve vrste dobra, da je predvodio vjernike, da je bio pokoran Allahu, da se okrenuo od mnogoboštva, da se odrekao mnogobožaca i širka i da je bio zahvalan Allahu na njegovim blagodatima, Allah nakon toga spominje pet nagrada koje mu je dao na dunjalu koja je ahiret. Pa kaže nakon što kaže Allah subhanahu wa ta'ala šakiren li en umi, bio je zahvalan Allahu na njegovim blagodatima, kaže iđtebahu, Allah ga je izabrao. Izabrao ga posebno. Između svih ljudi, naprotiv, skoro između svih vjerovjesnika i poslanika dao mu počasni nadima Halilur Rahman. To je samo za dvojicu poslanika. Za njega i za Muhammeda sallallahu alaihi sallam, jarham kallahu. Ijtebahu, wahedahu ila sirati mustaqim. On ga je odabrao i uputio na pravi put. Uputio ga na pravi put. Na pravi put na Dunjalu koji sutra na pravi put na Ahiretu. Do dženneta. Zatim dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَ I na dunjaluku smo mu dali dobro. Dao mu imetak, dao mu potomstvo, dao mu ugled. Wa وَاِنَّهُ fil الْآخِرَةِ لَمِنَ salihin A zasigurno će biti na drugom svijetu ahiretu od dobrih, Allahu i dobrih. Na dunjalku mu je dao nagradu spomenutu, a na ahiretu će mu dati nagradu posebnu ulazak u džennet bez polaganja računa. Salihin, i dobri robovi ulaze u džennet bez polaganja računa. I kaže, thumme auhajna ilajke nitte bi' millete Ibrahima Hanifa. Zatim smo tebi o Muhammeda naredili, slijedi millet Ibrahima. Slijedi, ha, posebno smo mu počas dali da tebi Muhammede, koji si najodabrani poslanik, naredimo da slijediš njega. Hm. Da slijediš njega. Pa se u ovim kuranskim ajetima, dakle u suri Nahl, nekoliko ajeta spominju osobine i načini kako da čovjek ostvari potpuni tevhid. Hm? Kako da čovjek ostvari potpuni tevhid, da kod sebe objedini svako dobro. Da kod sebe objedini svako dobro, što je god moguće više, za što god sazna da je dobro, kaže ja sam najpreći tog dobra i da kod sebe ima. Zatim da u tom dobru ustrajava, odnosno u pokornosti Allahu da ustrajava. Da se ostavi svih drugih. Da zna samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da svoje srce veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da prekine veze sa svima. Da ni od koga drugog ništa ne traži. Da se ni na koga ne oslanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se ne nada ni od koga drugog i da jasno dadne do znanja da sa mnogobošcima, mušricima nema ništa. Da je najudaljeniji od širka smatranja da neko drugi zaslužuje bilo šta da mu se uputi od ibadeta. I da bude zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Hm. Na ovakav način dijelom se dakle ostvaruje potpuni, potpuni tevhid. Hm. Pa dakle vidimo iz ovih kuranskih ajeta koliko je ugledan Ibrahim alihi salatu ve selam kod Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko je imao iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da i mi treba da ga slijedimo. Ako je naređeno poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, onda je naređeno i nama ako želimo da ostvarimo potpuni tevhid, ako želimo da uđemo u džennet bez polaganja računa, onda moramo imati kod sebe ove osobine. Ibrahim, kao što ne poznam, to je već u džennetu. Tako. Odnosno, ući će u džennet bez polaganja računa. Vjerovjesnici ulaze u džennet bez polaganja računa. Ako neko želi, onda kod sebe ove osobine. Da bude uzorit vjernik, odnosno da svako dobro objedini kod sebe, izgradi kod sebe da bude pokoran, ponizan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da se ostavi svih drugih, da ništa ni od koga ne očekuje, da se nikome ne moli, da ni od koga ništa ne traži, da svoje srce veže samo za Allaha. Dođe hadis, pojasnit će detaljno, jasno. I da jasno dakle, razgraniči između sebe i širka i mušrika mnogobožaca. Hm. I vidimo dakle da je teuhid osnova svih vjerovjesnika i poslanika. Obožavanje Allaha jednog jedinog i pozivanje njemu i življenje na tome, to je bila dakle osnova svih vjerovjesnika s tim su, s tim su dolazili. Zatim autor je spomenuo sljedeći ajet iz sure El Mu'minun, 59. ajet. I on je opet spomenuo samo jedan. Kada opisuje vjernike i spominje dakle jednu osobinu, opet rekao kamo sreće da je spomenuo ajet prije, ajete prije i ajete poslije, u kojima se također spominju osobine. Spominje se pet osobina vjernika. Pet osobina vjernika. Jeste dakle u ovom ajetu kojeg je on spomenuo, spominje se dakle udaljavanje od širka. Ali udaljavanje od širka je taj obavezni tevhid koji se mora ostvariti. A potpuni tevhid jeste svako drugo dobro. Svako dobro. Pa on je spomenuo 59. ajet sure Al-Mu'minun. Prije dakle ovoga ajeta dolaze još dva ajeta u kojima se opisuju opisuju vjernici. Pa Allah subhanahu wa ta'ala 57. ajetu kaže, dakle autor je ovdje spomenuo وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ I oni koji nikoga ne smatraju ravnim svome gospodaru. I zanimljivo je, u četiri ili pet ovih ajeta spominje se uvijek gospodar, gospodar, gospodar. Kada se opisuju vjernici, spominje se njihov gospodar, svome gospodaru, da nam se dadne do znanja da smo mi robovi, da, se, da nam se dadne do znanja da smo mi robovi i na takav način se trebamo ponašati prema svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. I na takav način budemo li se ponašali i bit ćemo podnizni, prema Allahu i bit ćemo skrušeni i hitaćemo Allahu subhanahu wa ta'ala sa svakim dobrom, ostavit ćemo se svakog zla. Zasigurno, svakog grija. Pa je autor spomenuo tako taj Kur'anski ajet 59. u kojima se dakle spomnije da vjernik ukoliko želi džennet ne smije Allahu nikome smatati ravnim. O tome su govorili Kur'anski ajeti i hadisi u prethodnom poglavlju. Međutim, da je spomenuo dva ajeta prije i dva ajeta poslije ovoga, Allah najbolje zna jasnije bi ukazivalo na poglavlje o kojem on govori. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 57. kaže innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Doista oni, dakle vjernici su oni koji strahuju od kazne svoga gospodara. Strahuju od kazne svoga gospodara. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. I oni koji u ajete svoga gospodara vjeruju vjernik koji želi u džennet, da uđe u džennet bez polaganja računa, mora da strahuje od svoga gospodara, da bude ponizan pred svojim gospodarom, da iskazuje mu iskazujemo strahopoštovanje, da vjeruje u njegove ajete, prije svega ajete koje, obja, koje je Allah vala objavio u svojoj knjizi, u Kur'anu da vjeruje u njegove propise, Zatim da vjeruje u sve ono o čemu se govori u Kur'anu. Zatim da vjeruje u ajete. Ajet al tako? Dokaz dokaz iz Kur'ana i dokaz koje Allah subhanahu wa ta'ala koji je dao u nama i oko nas. Pa se kaže da vjerujemo u šerijatske ajete dokaze i da vjerujemo u kosmološke one koji su koji su oko nas, Allahovi ajeti. Ha. Pa onda kaže وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ I oni koji svome gospodaru nikoga ne smatraju ravnim, ništa mu ne pripisuju. Dakle, koji strahuju od kazne svoga gospodara, iskazuju mu strahopoštovanje. I oni koji vjeruju u njegove ajete i oni koji mu nikoga, svome gospodaru nikoga ne smatraju ravnim. Zatim kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ opet, رَبِّهِمْ رَاجِيُونَ i oni koji kada daju, udjeljuju od onoga što im je dao njihov gospodar, njihova srca strahuju, trepere, hoće li im to biti primljeno od strane njihova gospodara. Strahuju zato što će sutra se njemu vratiti. Pa vam je poznat hadis da je Aisha radijallahu anha o ovom ajetu upitala Allahov poslanika alihi salatu sam, ko su oni? Jesu li to oni koji piju, koji čine grijehe, blud, piju alkohol, konzumiraju, pa kaže ne, već su to vjernici. Kaže ne kćerko, ne iskrena kćerko iskrenog, već su to oni vjernici koji klanjaju i poste koji kada udjeljuju strahuju hoće li im to biti primljeno kod Allaha ili ne. Da se ne umisliš svojim ibadetom. Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta han govori o borbi za Allahovu vjeru, o uzdizanju Allahove vjere. I na tih nekoliko, koliko, šest, sedam mjesta Allah subhanahu wa ta'ala govori o davanju svojih imetaka i života, imetaka i života. Samo na jednom mjestu spominje se život prije imetka. Ha? Na drugim mjestima spominje se imetak prije života. Čovjeku je možda draže i slađe dati život nego imetak. Ha? Pa kada daješ svoj imetak da se ne umisliš da si svojim imetkom kupio džennet. Imetkom se ne kupuje džennet, već se iskrenošću kupuje džennet. Sa iskrenošću se kupuje džennet. Da taj imetak kojeg daješ, daješ radi Allaha. Ne da bi bio viđen, da bi bio pohvaljen od strane ljudi, da bi bio viđen i pohvaljen od strane Allaha dželovala. To je. Hm? Pa strah te daješ, strah te hoće li ti to biti primljeno kod Allaha. A vratit ćeš se sutra, taj imetak kojeg imaš u svojim rukama, ti si postigao svojim rukama, ali ti je te ruke dao Allah. Ti si postigao u svome životu, ali ti je život dao Allah. Ti sve što posjeduješ, posjeduješ Allahovom dobrotom, Allahovom blagodati. On ti je dao i zaslužuje da mu se to vrati. Da ono što udjeljuješ, da udjeljuješ radi njega. Pa vjernik strahuje kada udjeljuje, jer će se vratiti svome gospodaru, pitaće ga za blagodat koju sam ti dao, šta si radio s njom? Ha. Ulaike yusariune fil khairati wa hum laha sabiqun. I to su oni koji žure sa dobrim djelima. Pa se dakle i ovim kuranskim ajetima spominje pet osobina. Oni koji su, straho, koji su ponizni, strahuju od svoga gospodara oni koji vjeruju u ono što Allah objavljuje u svojoj knjizi ili oko nas, od svojih ajeta dokaza. Oni koji Allahu nikoga ne smatraju ravnim ni u čemu. I došlo je, ha? Kako je došlo? وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Upotrebljen je glagol u yušrikun, u sadašnjem, je tako, vremenu. Ešreke yušriku. Došlo je u sadašnjem vremenu. Kada dođe, glagol u sadašnjem vremenu onda ima značenje sveobuhvatnosti. Dakle, koji i svome gospodaru nikakvog širka ne čini. Ni malog, ni velikog, ni javnog, ni tajnog. Hm? Pravilo. I koji i kada udjeljuju, strahuju, hoće li im to biti primljeno kod Allaha ili ne, i koji žure sa svim dobrim dijelima da ih učine. Pa dakle, vidimo i iz ovih ajeta osobine istinskih istinskih vjernika. Nakon toga autor je spomenuo hadis, predanje, poduže. Pa ću ja ovako čitati malo na arapskom, prevoditi i odmah dakle, neke poruke zaključivati da ne bi se oduljilo. I ovaj hadis je vjerodostojan bez imalo sumnje, zabilježuju ga imam Buhari, imam Muslim, zabilježuju ga imam Ahmed i mnogi, mnogi drugi. Dakle, i hadis ima mnoge, mnoge verzije. Pa se prenosi od Husajna ibn Abdirahmana. Husajn ibn Abdirahman je iz generacije Tabi Tabiina. Husajn ibn Abdirahman je iz generacije Tabi Tabiina preselio 103. godine po Hidžri. On kaže, bio sam kod Saida ibn Đubeira. Said ibn Đubeir je jedan od najučenijih učenika ibn Abbas. Jedan od najučenijih učenika ibn Abbasa radijallahu anhuma poznat je li ha Po čemu je poznat Said ibn Džubeir? Kako je otišao sa ovoga svijeta? Ubio ga Hadžač. 95. godine po Hidžri. Ubio je najučenijeg Ibn Abbasovog učenika. Saida ibn Džubeira. 95. godine po Hidžri. I nakon njega nikoga više nije ubila. Nakon njega, nakon Saida ibn Džubeira, nikoga više nije ubio. Pripovijeda se, kaže se da se nakon što je ubio se Ida ibn Džubera nakon te večeri da se Hadžađ viđao poput ludaka. Da je bio izluđen nakon što je ubio se Ida ibn Džubera. 95. godine po Hidžri kada se Aid ibn Džuber nije napunio ni 50 godina. Nije imao ni 50 godina, naše godine. Bio je ubijen radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kaže Husayn ibn Abdurrahman, bio sam kod Saida ibn Džubeira. Kada je rekao, ovaj hadis dakle ima i ovo predanje imam hadis, ima nešto, jel, govor tabina, tabi, tabina, ima brojne poruke za svako vrijeme. Hm? Pa kaže, bio sam kod Saida ibn Džubeira kada je rekao Ejukum ra'a al kevkeb al in qadda al bariha. Ko je od vas vidio zvijezdu, meteor koji je sinoć pao? Ne se na zvijezdu jeli, kao ovu zvijezdu. Ko je od vas vidio zvijezdu, meteor koji je sinoć pao? Pa je rekao Husain Seidu. Ha? Kaže, vidio sam ja. Pazite, kaže ene. Thumme kultu ema inni lem ekun fis sala. Međutim, ja nisam bio u namazu. A ko je od vas vidio sinoć, hajde kažemo, zvijezdu koja je pala? Pa kaže, Husain, vidio sam ja. Ali nisam ja bio u namazu. Iz čega se zaključuje da su naši ispravni prethodnici noći provodili na namazu. Bio je budan pa je vidio zvijezdu. Zašto je bio budan? Zato što je bila osnova da se klanja. Međutim, kada neko pomisli o tebi dobro, a tog dobra nema pri tebi, reci ne, ne, ne, toga dobra nema pri meni. Nemoj da te neko hvali po onome što ne zaslužuješ. Znaj dobro da će te i kuditi po onome ha, što nisi uradio, a neće ti se nimalo sviđati neće se nimalo sviđati zato i negira i dobro koje ti se pripiše, a nema ga dakle pri tebi. Pa kaže, međutim, nisam bio u namazu. Ja sam ja bio budan, ali nisam bio u namazu. Iz čega se zaključuje da su oni svoje noći provodili u namazu, da su bili budni. Kako rekao, nama mogu ući u kuću, pokupiti nam sve iz kuće, za noge <laughs> uzeti, izvući, što bi nas probudio. A, pa kaže, Walakinni ludigt. Ali nisam bio budan, nisam, bio sam budan, nisam klanjao, ujeden sam. Imao sam, kako se kaže, bio sam ugrižen, nisam mogao od toga da spavam. Ujao me akrep. Kaže, fema sanat. Šta si radio onda? Kaže, irtekajt. Učio sam sebi rukju. Kaže, fema hameleke ala zalik. Šta te postaklo za to? Odakle dokaz za to? Pogledaj, kako su naši bili prethodnici? Nema svašta radit. Radiš ono zašto imaš dokaz. Kaže, nisam klanjao, bio sam budan, nisam mogao da spavam zato što sam bio u jedan od akrepa, imao sam grznicu. Kaže, pa šta si radio? učio sam rukju, liječio se. Kaže, odakle dokaz za to? Fema hamele kala zalik, šta te je postaknulo na to? Kaže, hadis, hadis, haddesenahu šabi, kojeg nam je ispričao šabi. Šabi je također iz generacije tabina. Pričao je ovome tabi tabinu Husajnu šabi, bilo je ime mu Amir ibn Šurahil, Hemedani, živio je za vrijeme Omerovog hilafeta i on je preselio 63. godine po Hidžari. Kaže, hadis kojeg nam je ispričao Šabi. Kaže, šta vam je pričao Šabi? Koji hadis? Hadis kojeg bilježi ima muslim, hadis kojeg bilježi ima muslim, dakle, u svome sahihu, kaže, ispričao nam je Šabi da mu je pričao Burejde ibn Hosaib. Burejde ibn Hosaib je poznati ashab Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, Burejde ibn Husayb da je rekao La rukjeta illa min aynin al hume. Rukja se ne uči osim zbog uroka i ujeda od akrepa. Groznice, vrućice, onoga što čovjek osjeća nakon ujeda, pa zbog toga dakle uči rukjom. Prelijepe riječi sad kaže se i ibn Džubeir. Kako rekao jedan od najučenijih učenika Ibn Abasa, kaže kad ahsene men inteha ila ma semija. Prelijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što čuje. Koji radi po onome što čuje. Imaš dokaz, radiš. Nemaš dokaz, ne radiš. Pa prije svega vidimo, dakle, iz ovog kratko gore kazivanja, da su sjedili i obnavljali znanje. Spominjali hadise između sebe. Ha? Jesi čuo što onaj tam piše po Facebooku? što je ona napisala, kako je ona onom odgovorio, ko je kome lajko, kakva je tetka kome lajkala, tam vam srca šalje i ostalo. Hadis. Odakle hadis? Ko ti je rekao taj hadis? Kakav hadis? Šta si to radio? Na osnovu čega si radio? Zato su to dobri prethodnici. Zato su to zlatne tri generacije, ta, eh, ashabi, tabini, tabi, tabini, koje niko neće dostići u dobru. Kojima je pečat dao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ha. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa da čovjek Hrvatska, odakle Hrvatska. Da za ono što radimo trebamo tražiti dokaz. Za ono što radimo zato trebamo imati dokaz. Kada nam neko kaže trebaš raditi tako i tako, da nam kaže i dokaz, da pitamo za dokaz. Kaže Šta te postaknulo na to? Odakle ti dokaz da sebi učiš rukju protiv ujeda? Pa kaže hadis. Ha. Zatim, iz toga poznato pravilo, je tako? Spomnio sam nekoliko puta ovdje da je osnova u ibadetu zabrana da ne smiješ ništa raditi dok nemaš dokaza. Osnova u ibadetu je zabrana. Ne smiješ ništa raditi dok ne budiš imao dokaz. Dobro. I kaže, prelijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što je čuo. Ima dokaz i radi po tome. Ne dodaje od sebe ništa. Kaže, međutim, walakinni, walakin haddesena Ibn Abbas. Međutim, nama Ibn Abbas pričao. Sad kaže Sejid, koji je učenik od Ibn Abbasa. Jedan od najučenijih. Kaže, nama je pričao Ibn Abbas sad mu govori o boljem. O čemu je ovaj rekao? Da je učio ruki u sebi, da se liječio. Kaže, ali nama je pričao Ibn Abbas. Pa spominje hadis, poznati hadis, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao uridat alaije el umem, pokazani su mi umeti, narodi prethodni. Učenjaci se razilaze, je to bilo kada je bilo Isra i Mirađ, jer ovdje nije rečeno kako su mu pokazani ili su mu pokazani u snu. Ali ovo ukazuje na vrijednost poslanika Muhammeda alihi salosom da su njemu predočeni prethodni narodi i prethodni poslanici. Kao što o tome govori, Allah najbolje zna, moguće da je ovo i bila Isra, kao što o sličnom govori i događa Isra i Mirađa kada je vidio prethodne vjerovjesnike i poslanike. Pa kaže, prikazani su mi prethodni narodi, ummeti. Fara nabiyya nebije wa ma'hu reht Pa sam vidio vjerovjesnika i s njim rehto. Raht je skupina koja ima manje od deset. Koja ima ljudi manje od deset. Vidio sam vjerovjesnika i s njim skupinu maksimalno devet ljudi. وَالنَّبِيَ وَمَعْهُ الرَّجُلُ وَرَجُلًا I vidio sam vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu ljudi. sljedbenici. Ovdje se spomnju sljedbenici. Prikazani su mi prethodni narodi, dakle i njihovi vjerovijesci. Pa sam vidio vjerovijesnika i s njim maksimalno devet ljudi. Vidio sam vjerovijesnika i s njim jednog ili dvojicu. I kaže, on ne bija u alise mahu ehad. I vidio sam vjerovijesnika koji sa sobom nije imao nikoga. Praću, ovaj hadis je osnova. Da ovog hadisa stalno se prisjećaš. Kad god vidiš ljude na stramputici, kad god vidiš brojnost mase na stramputici, nakon što si čuo kad ahsene men inteha ila masemja, prelijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što čuje. I imaš kod sebe dokaz. I dan i noć gledaš u dokaz. Vidiš ljudi odlaze, skreću na stramputicu, odoše, pjesma, muzika, čevljanovici, hiljade, 50 hiljada. Ha? dokaz. Vjerovjesnike neće imati nikoga sa sobom. Sutra će na sudnji dan doći vjerovjesnik, sa sobom neće imati ni jednog sredbenika. Nemoj da te obmane masa. Mnogobrojnost koji su na stramputici i malobrojnost koji su na istine. I ovo je ovaj hadis je podrška svima nama, a pogotovo dakle onima koji, mada smo svi mi takvi, koji pozivaju u Allahovu vjeru, koji rade i pozivaju u Allahovu vjeru. Na svima nama je da samo lijepo i jasno dostavimo. Hoće li se ljudi odazvati ili ne? Da lijepo i jasno dostavimo, braću, ovo je osnova isto kod pozivanja u vjeru. Da se vjera ne kroji, prilagođava već da se jasno dostavi ono što je Allah dostavio poslanicima. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Bilo je dakle u suri Jasin kada su rekli a na nama nije ništa drugo osim da jasno dostavimo. Hoćete li vi povjerovati ili nećete, to nije naša stvar. Na nama je samo da jasno dostavimo. Zar nisu mogli vjerovijesti i poslanici malo prilagoditi vjeru? Uljepšati vjeru? Pa da budu imali mase, Pa što god budu uradili za njih da oni imaju i da se njima deređe dižu, Allah ga odabrao, poslao, dostavi, ko se odazove, ha? Inneke la tehdi men ahbebt. Kada je rekao svome vjerovjesniku, poslaniku Muhammedu, alihi sallam, najodabranijem, ti nemaš bolan put koga ti hoćeš. Ja sam taj koji upućuje. Na vama je samo da dostavite i na nama, braćo, da lijepo i jasno dostavimo. A da nikome mimo Allahu ne udovoljavamo. Allahu jedinom. Kako je Allah dostavio preko poslanika Muhammeda alaihi salocam nama koji učimo, imamo znanje, tako i mi dostavljamo drugima. Na lijep, blag način. Čuo se razgovor između Saida i Husajna. Odakle ti dokaz za Imaš dokaz? Šta te postaknulo to? Lijepo je to, ali ima nešto bolje da ti ja kažem. Tako se dostavlja. Nema dakle zaprsa, nema dizanja, nema e, grubih riječi, loših riječi, istjeravanja, utjeravanja, ovako onako. Lijepo se kaže, ako prihvati za svoje dobro prihvatio, ako ne prihvati, na svoju štetu i odbio. Hm. Kaže, idrufija li se vadu nadim, pa mi je pokazano ogromno crnilo, odnosno ogroman narod crnilo na horizontu. I poželio sam, fadonentu ennehum ummeti, pomislio sam, poželio sam da je to moj narod. Pa mi je rečeno, faqile li hada Musa wa qavmu. Pa mi je rečeno, ovo je Musa i njegov narod. Što ukazuje na vrijednost Musa. Znači, dakle, da je imao i on mnogo sljedbenika. I u Mahdiju se spominje Musa i poslanik Muhammed Alehi Salosom, što ukazuje također na njihovo posebnosti. Čuo si Musa, jedan od peterci odabranih poslanika. Pa kaže, fenedhar tu, pa sam pogledao fejda se vladu nadim. Pa sam pogledao na drugu stranu i vidio sam ogromnu svjetinu, ogromno crnilo. I rečeno mi je, fekile li, هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب Ovo je tvoj narod. I među njima, dakle, možeš onda misliti kolika je to skupina, koliko je prikazano poslaniku alihi sallam. Ovo je tvoj narod i među njima 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Bez polaganja računa i bez kazne Uće u džennet bez polaganja računa. Neće im se obračunavati djela. Neće biti kažnjavani u Berzahu, kaburskom životu, niti na drugome svijetu. U citatu kod imama Ahmeda u Musnedu stoji da je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam obećao mi je moj gospodar da će sa svakom hiljadom uvesti 70 hiljada. Da će sa svakom hiljadom od ovih 70 hiljada ući 70 hiljada. Sa svakom hiljadom. Hmm. Pa je rekao to poslanik Alihi Salasom i otišao u svoju sobu, svoju kuću. Govorio je ovo u mesčidu, kako prenosi Ibn Abbas. Pa su počeli ashabi da razgovaraju, da razmišljaju, da preispituju jedni druge. Ko su ti ljudi? 70.000 i pogledaj još u svaku 1.000, 70.000. Šta su radili? I ući džennet bez polaganja računa i bez kazne. Znači odmah, u džennet se ulazi. Nakon što počne suđenje, u džennet. Pa su rekli, ha, u ovom citatu kojeg je autor spomenuo, rekli su فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ سَحِبُوا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. To su možda oni koji su bili uz poslanika, ashabi. Hm. Pa su drugi rekli فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا. Možda su to oni koji su ha, rođeni u islamu, i nikada Allahu nikakvog širka nisu učinili. U drugim citatima stoji da su to ehlu tehadjud, oni koji klanjaju noćni namaz. U citatu stoji da su to ehlul hijre, koji su učinili hijru Allahu i njegovom poslaniku. Hijru svojim srcem i hijru svojim tijelom. Ostavili se grijeha, i krenuli ka pokornosti Allahu i ostavili se mjesta gdje se čini grijesi i uputili se ka mjestu gdje se čini pokornost Allahu. U citatu stoji da su to muđahidi, borci na Allahom putu. Ha, sve ove osobine. Pa ih je čuo poslanika Alihi Salsom kako oni raspravljaju. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ashabi su se pitali koja su to djela. Zašto? Da oni rade. Ne ulazi se u džennet sa pukim željama, priželjkivanjima, prizivanjima, već sa dijelima, sa dijelima. Pa ih je čuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako on, jer soba Ajše radijallahu anha nije imala protuprovalna vrata, a, blindirana vrata, ne može doći do poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ostalo, već je bio zastor. Pa je čuo kako on je raspravljao. Izašao je, Pa su ga obavijestili fa ahberuhu, a on je rekao humul ladina la yasterqun. Spomnje sada osobine, četiri osobine. Pratite. Kaže to su oni koji ne traže da im se uči rukja. Koji ne traže da im se uči rukja. Kako se traži? Kako se traži? Gdje nas zovi? Ha? gdje možeš li mi proučiti ostalo? Dijel, a, e, riječima, ovo hoću da kažem, sada se spominje osobine, spominje se jezik, spominje se dijelo, spominje se srce. Ono što sam rekao na početku, da se treba ostaviti širka, da se treba ostaviti notarije, da se treba ostaviti grijeha i srcem, i jezikom i dijelima. Pa kaže humul ladina la yastarqun. To su oni koji ne traže da im se uči rukja nema nikakve smetnje da ti sam sebi učiš rukju. Ovde je traženje od drugoga. Kada se ti moliš nekome drugom, kada tražiš uslugu od nekoga drugog, na neki način ponižavaš se i tražiš od nekoga drugog. Na neki način vežeš se za nekoga drugog, ne za Allaha. Zato, ha, kad sam ja napisao onu knjigu o uruku i sihru, mnoge, mnogi oni koji uče ruke se pobunili nije bilo u prvim generacijama da su oni učili ruke drugima. Nije bilo. Da su otvorili vrata, bujurum, ko je bolestan, ehlena sehlena. Već bi podučavali, rekli, prouči to, to, to, ha, i gotovo. Ako ne znaš, dobro, posavjetovat ću te šta trebaš, podučit ću te telkin, ajete, reci, kažem, reci, kažem, reci, kažem. Pričao sam ovde slučaj Šeha Bin Baza, rahimahullahu ta'ala, jedan od njegovih učenika, poznati učenika koji je radio na, nakon šeha, kada je preselio šeha Bin Baz, završio je opaske na Ibn Hajarov uh, komentar Buharinog sahiha, akajske greške, pa kaže, sjedio sam pored šeha. I bilo, bilo u Leme mnoga, mnogo. Držao nam predavanje, kaže, masa je bilo učenih ljudi ispred njega. Kaže, kad zazvoni telefon, šeha je, kao što je poznato, bio slip pa mu je dat telefon i kaže čujem, žena zove i kaže da je snašao urok, da je snašao sihr, bolesna je. Pa šehi joj govori šta da prouči. Uči ajetul kursi, uči, kaže, Allah, ja ne znam ajetul kursi. Čujem, kaže žena, na telefon govori da ne zna ajetul kursi. Pa kaže šeji, ajde ponavljaj za mnom. A kaže, stavo ders, velika ulema dole sjedi učenici, to s njegovi, ali velika, velika su ulema bili oni. I kan reci Allahu la ilaha illa huval hayul qayyum. Tri, četiri puta on nju ajetul kursi uči. I ona ponavlja. Aj sad sama. Ne može. Ajde ponovi za mnom. Ajde ponovi za mnom. Ha. Trebamo podučavati ljude, jer poznato je, tamo sam govorio i nisam, nisu to moje riječi, već sam prenio od naših prethodnika da e, ne treba tražiti od drugog. Ne treba ići drugome da ne bi čovjek vezao svoje srce za drugoga i da ne bi se udalio od Allahove vjere otvaranjem vrata. Možda to zvuči grubo, ali tako kažu naši prethodnici. Je indirektno odvraćanje od učenja Allahove knjige. Ako ja znam, kad mene zaboli, da će mi neko tamo proučiti iz Kur'ana određene, ajde, što da ja učim? Što da se ja podučavam Kur'anu? Danas ćete naći, evo, juče, prekuče, danas dobivam pitanje mogu li ja pustiti bekaru, da mi kako da se kotarišem džina, šeitana iz kuće, mogu li ja pustim bekaru na računaru i ne mere rođeni, moraš da učiš. Moraš da učiš. Pa ne znam ste džvidom, pa uči brate, da se zaštitiš, uči. Hm? To je odvraćanje od Kur'ana. Kad će se čovjek podučiti Kur'anu? Gdje je tvoja ljubav prema Allahu? Allahov govor, govor svoga gospodara, svaki drugi govor ti bitni, preči, nećeš da se podučiš, a u njemu je zaštita, šifa. Pa kaže, humul ladina la jesterkun, oni koji ne traže da im se uči rukja, nema smetnje da čovjek sam sebi uči rukju. Ili ukoliko neko je pored tebe i vidi, primijeti na tebi, ha, znakove simptome da ti on prouči. Ali da ti tražiš, ne preporučuje se. Nije lijepo, nije pohvalno, nije od potpunog teuhida. Dozvoljeno jeste. A neko ne smatra da je zabranjeno. Ne, dozvoljeno jeste. Ali nije od potpunog teuhida. Kako je došlo u citatu kod imama Termizije, da se ne oslanja na Allaha istinskim tevakulom, istinskim oslancem, onaj koji traži od drugog da mu se uči rukja. Brate, niko ne zna tvoj bol. Niko ne zna šta se s tobom dešava. Najbolje ti znaš. Što da tražiš od drugog? Što da tražiš od drugog? Gdje je taj tvoj oslonac, tevekul na Allaha? Gdje je ta tvoja vjera u Allaha? Najbolja rukja, brate, najbolji lijek jeste istinski oslonac na Allaha. Da si ubijeđen da će te Allah izliječiti. Da popraviš svoju vjeru, da padneš Allahu na seždu, da pred Allahom noću stojiš dugo. Bolan, ti znaš svoju bol, ti znaš šta se dešava kakve boli imaš, otvori se svome gospodaru, nazoveš preko telefona, sahat pričaš, odeš kod čovjeka, saslušate, pričaš satima, šta ti se dešava, reci to svome gospodaru na seždi. Svi smo mi u njegovoj ruci, svi smo mi u Allahove vlasti i ništa ne možemo osim ono što on dozvoli. Pa traži odmah od Allaha. Poslanik sallallahu alihi wasallam kada bi bio bolestan dolazio bi Džibril pa mu učio ruke on, poslanik Alihi Salazom, bi učio Ajši i slično. Učio bi sebi, potjerao bi, ali tako nema smetnje. Ali nije pohvalno da čovjek traži, traži od drugoga, da se moli. Umol ledina la jestarkun, wa la jektevun. Dakle, oni koji ne traže da im se uči rukja, niti oni koji se liječe prevedeno je, prevodi se kauterizacijom, a to je dakle spaljivanje određenih ha, živaca, tamo gdje osjećaš bol, da se tu spali živac i da ne osjećaš bol. To dakle malo nije lahko. Dozvoljeno jeste, ali nije preporučeno. Jer nije ni malo lahko. I to je uglavnom liječenje nakon kojeg ili će ti biti bolje ili će biti gore još. Ne može se porati, ali slično poput kemoterapije. Ili će ti biti ili neće biti? Ha? Gdje čovjek možda svoje srce veže za takav način liječenja. Sigurno će biti bolje. Ha? Humul ladina la yasterkun, wa la yaktavun, wa la yatatayarun. I oni koji negataju, koji nemaju pri sebi sujevire. Ovdje je upotrebljen poseban termin jatatayarun od tajra. Tajri su ptice. Za vrijeme predislamskog doba, dakle prije dolaska islama, e, mušrici i mnogobožci su pratili ptice, kako lete, u kojem smjeru lete, pa bi na osnovu toga gatali. Upotrebljen je taj termin, a ima značenje općenito, dakle nema nikako sujevjera. Oni koji pri sebi nemaju sujevjerja. Svraka kreći, doće neko. Neka tamo druga ptica pjeva, šta je, umrijeće neko. Nož se prevrnuo na sofri, rastavit se muž žena, pa nek se rastaje ako nije izvijedno za drugo, gotovo je. Ha? Pa se sadi čuvar kuća pored onih lijekova, ha, mnogi koji ima, oni kažu čuvar kuća, čuva kuću. Potkovica, nije ti ni čudo kad vidiš ko živi u toj kući, što potkovica na vratima, tako. I na kolima i ostalo. Kad vidiš ko vozi kola. Ha, Gluposti. Pa obukao ovo, obukao ono. Ima žena, ima kod nas. Braći, žena oblače svoju djecu pa preokrenu potkošulju. Što preokrećeš potkošulju? Da ne urekne ga ko? Pa potkošulja se preokrenu, da ne vidi ispod majice, ispod košulje. Kako će to biti razlog da, svred, da, da mu skrene pogled? braća igraju futbal, preokrenu čarap. Što, da ga ne bi ko urekao da dobro igra? Gluposti. A gdje je Allah? Oslonac na Allah. Ovdje u ovom trećem se spominje srce. Ha? Prvo, ne traže da im se uči rukja. Drugo, ne posježu za dijelima koja se ne preporučuju u teškim dijelima i koji nemaju suje vjere. Dakle, u svom srcu ha? ne razmišljaju o ovom ili onome. Desće se ovo, desće se desit će se ono. I na kraju kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Po pravilima arapskog jezika je trebalo doći وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى رَبِّهِمْ koji se oslanjaju na svoga gospodara. Međutim, ono pravilo tefsirsko, ono što je na kraju, kada se stavi na početku, ima značenje ograničavanja posebnosti. Samo se na svoga gospodara oslanjaju. Jer nije dozvoljeno vjerniku da se osloni na nekoga drugog. Dozvoljeno je da ti opunomoćiš nekoga drugog da za tebe uradi neku stvar, a da se ti osloneš na nekoga da će tako i tako biti samo na Allaha. Jednog jedinog. O tome sam u dijelima srca, jel? Knjizi govorio, govorio duže. Ha, dakle, to su oni koji ne traže da im se uči ruke, koji ne posežu za takvim načinom liječenja, teškim načinom liječenja, koji nemaju pri sebi suje vjerja, ne i koji se samo na svoga gospodara oslanjaju. Pa je ustao u kaša, u kaša sa teštidom na kafu, u kaša Ibn Mihsan, jedan od ashaba, prvih muslimana, koji je primio islam u Mekiju, učinio hijđru u Medinu, učestvovao u prvoj bitci na Bedru i kasnije u svim ostalim bitkama i preselio kao šehid u bitci protiv otpadnika, protiv murteda. 12. godine po hijđri. Ustao je u kaša i rekao, Allahu poslaniće, zamoli Allahu, u drugom citatu ne u ovom stoji Allahu poslaniće, zamoli Allaha da budem ja jedan od njih. Pa kaže, ente minhum ti si od njih. Od 70.000 koji će, od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Pa je ustao drugi čovjek, ne spominje se njegovo ime, fekame rajulun pa je ustao drugi čovjek i rekao, zamoli Allaha da budem jedan od njih. Pa kaže, sebe kake biha ukaša pretekao te ukaša u tome. I kod nas se često, zna spomenuti ovaj primjer, kad neko uradi nešto dobro prije, javi se drugi pa se kaže pretekao te ukaša u tome. Ha. Ko je ovaj čovjek, postoji nagađanje kod islamskih učenjaka, ko je? Čak jedni spominju da je bio munafik, što je daleko mišljenje. Što je daleko mišljenje? Na sjelima, kada bi poslanik Alehi Salcom podučavao ashabe, teško da je bilo munafika. To se dakle odbacuje. Ne, već je htio poslanik sallallahu alaihi sallam da zatvori vrata ustajanja a, i traženja. Ustao bi nakon njega možda treći, četvrti i nikad kraja. Već je rekao, ja sam vam pojasnio šta treba da ima kod vas. Koja dijela da imate? A? I vi se potrute na tom polju. Ustao je čovjek i rekao, zamoli da budem ja jedan od njih, kaže sebe kake biha ukaša, pretekao te ukaša u tome, je li pa je ispravnije da je htio Allahov poslanik alihi sam da zatvori vrata molbe, da ne ustane i treći i četvrti i kasniji da traži to od poslanika poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam, već kaže indirektno ja sam vama pojasnio koja su djela i takmičite se takmičite se u tom. Pa dakle vidimo iz ovoga hadisa mnogo poruka i pouka usput je spomenuto, ali dakle dokaz za ono što autor želi da dokaže sa ovim poglavljem za ulazak u džennet bez polaganja računa jesu dakle ove osobine vjernika koji se spomenu, s koji se spomnju dakle da ne traže od drugih da ne posežu za dijelima koja nisu pohvalna, da u svojim srcima nemaju e, zlosutnje, sujevjerja i da se na svoga gospodara, samo na svoga gospodara u potpunosti oslanjaju. Sve što im treba, čemu se nadaju, što očekuju, traže od svoga, od svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala prekidaju jeli, veze sa, sa svima, sa svima drugima. To je ono što je autor spomenuo u ovom poglavlju, dakle, ko ostvari potpuni tevhid, dakle potpuno vjeruje u Allahovu jednoću. Ne traži ni od koga ništa. Sve što je došlo od Allaha smatra da mu je dovoljno i to nastoji kod sebe da izgradi. Od dobra za sve što postoji dokaz, on to pri sebi ima. Poziva druge tome dobru, ustrajava ponizan je, skrušen pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ostavlja se svih drugi, okreće se samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zahvalan je na njegovim, na njegovim blagodatima. Zahvalan je njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, na njegovim blagodatima. Ha? Strahuje od svoga gospodara, strahuje sutra kazne na drugome svijetu od svoga gospodara, udaljen je od svih vidova širka, od svih vidova novotarije, od svih vidova griha, koliko god, koliko god je li može i od ovih spomenutih dijela u hadisu. Ko ima neko nešto da pita, bojero.